modelai Mangkartolo Astrokoro Saiki Bonjor Susi lak kentean gending ini Tapi gue nyambut gawe kak apa Eh gelambiran ini Saya sama duduk anu Cak itu ya Iwak totok cuma loro ngawe arek wedok Seliru wong sodol satu 到换班，对对对，我们是换班那个。 <laughs> gawe suarane tawa lan. <laughs> Eh nyambut gawe dulet terek. Mari gawe gendeng ini gawe gendeng ini supaya kakantean. Lah ya apa wis 48 plumer. Diterusno ae. Ngene ya bos iki nerusno. <laughs> Aku pengen nyambut gawe enak-enak lho rek abdien. Tapi wong nyambut gawe pokoke gak tetirik barang e liyan ya gak apa-apa. eh paribasane wong nyambut gawe melok tunggu oma oma kuno adik wong isu gesek joko omae nonggo balung bendo <laughs> adik wong gede dukri rumi dawa wong balik merunu eh wis paya pagi kaya ngene batah aku delok kanca lawas gak tau kepethuk iki iki kapan gak diampir ya sakno yo ade wis tuwa pisan nyoleh rezekine kapan gak diampiri ya ya apa ngono lho lho kok keringat kok meringis lho enggak mecucu dari mecucu lah repot lah iki mertandakno nek akrab ngono supel iya iya wis gak rene peno ki wis tuwa sapa maneh sing ayakno nek arek sing nom-nom ngene iki lah api aja Nek kapan ono napa-apa ya ayo diparitis diparani merono. Gunuman iku seneng Ya iya. Sedidi ta nyoga entil-entil. Aja ngono ah. Ya iki lah sing ilang peno ta. Lah ya dadi paribasane aku iki gak sing tak pangan nitipno awakmu lah ngono. Ayo kak ngono iki ono rezeki titi. Ya ayo dipangan. Iya. Aku ndolek peno wingi tak peno. Hmm, gak tau kan medhok aku repot cek. Enang di. Aku lak koneksi dah. Wah, terus saya pinter koneksi barang. Lo, tanpa koneksi kurang hubungan. Kan? Koneksi apa? Iku andang sono. Tadi aku lihat berita-berita. Hmm. lho. lo. Sekiranya menguntungno awak dewi. Iya, pokoknya gak merugikan. Iya. Aku rono, gak betul penuh, betul bujuk beno Iya. Orang buta kenal bujuk bujuk. Mangkeli. <laughs> Kan ah. tidak ada, sebab tak belanja ni. Ah, Kenapa tak gak perlu belanja? Lain di duit. Lain ada utang ada. Kono wali bumi. tak kandani. Awak diwi ini saiki adang sono nang konco. Perlu ni? Oh, perlu ni cek gak kepaten obor. Hmm. Lah ada paribasan ni. Dulur tadi wong liya. Wong liya tadi dulur. Kono jari siapa? <laughs> Kono ngomong. Kono ilayah jari ni siapa? Kowe cari aku dhewe. Wong liya sak didulur. Ha ya. Wong diutang jeli kae. Jadi, iya. Ya apa? Ora perlu apa Jepun? Ya aku gak nak perlu nih, aku gak kapan njaluk pendapat awakmu. Oh iya, lah gak nak elek ta. Asal menguntungkan. Lah iya, nek rugi digawe apa njaluk pendapat ya ta? Iya, pendapat ta. Ikilah, aku wis suwe bebujuan. Ya wis suwe, wong sampe duwe anak sak menuke ya. Dari apa sih? Wong mandul kok. Diana. Muncul. Kak Diana kan? Kak Diana Lah makanya aku duit cita-cita. Hmm. Kepingin rabi loro lho. <laughs> Cek ono majune ya. Kowe wis tuwa tapi tuwa lak wonge. Jiwane koyo arek Iya, tapi ono rabi loro, ora rabi situ ae gak kuat ngingoni. Ora rabi loro. Lha iku urusan kuwi. Lha iya. Mosok gak tak jalukno derma duwe ya. Ya gak mungkin ta. Nah, ya gak mungkin. lah, ini lho pendapat hmm. iki ya. Hmm. Apa hmm. pun rabi loro wis utang-utang duwe. Nah, hmm. rab, rabi mana gak tambah nemen ta. Nemen gak iki lah urusanku ta. Aku lah jaluk pendapat awakmu. Iya, Nek iso terima nek gak iso aja disangkal. Wong iya. nyangkal wong gak apik. Iya. Fitnaan. Fitnaan ini lebih kecil daripada dua anakan. Ini. Pembunuhan. Iya, pembunuhan. Lah dasarnya apa sih penokok sampai rabi mana? Loh. anane rabi Mane, hmm. kon kudu ndelok iya pada waktu perang hmm. dunia kedua oh kelinci bener-bener kan hmm. kon dari rabi maneh ae nyatur perang dunia kedua lho cek ngerti kon wis tak kei gambaran sing dicilik-cilik ae iya waktu pecah revolusi iya apa ya tahun 1945 heeh perhitungane wong wedok ambek wong lanang iku akeh wong wedok lho sebab wong lanang akeh sing maju ngadepi mungsuh kena tembak. Lah ngono ta? Lho, mangkane aku Omongan pendek wis ketinggalan omongan ngono. Ketinggalan apa? Lho, wong lanang mbok wedok cacahe wis akeh padha ae. Oh, gak iso akeh wong. Padha akeh. Kon iki jari sapa kon iki? Kalau kalian mau cari sopo ae. Akeh wong wedok kon gak percaya nek akeh wong wedok. Lah kok iso akeh wong wedok? Kon gak percaya meneh nang omahku. Burine omaku wong petani niku. Rodok tok tok wong peten mburi. Iya lah sing rodok tanggo pentot tok. Lah nang omahku apa? Oh? Hmm. Wong lanang tok nang omahku iku. Kedur di bojo. Ya kon sik gak percaya ae. Iya gak percaya. Delok tak saiki. Hmm. Kon gak percaya nang pasar Mabean. Sing dodol bumbu wedok tok tok kena dhewe. Iya lah pengetahuan penuh nunggu neo pabean pasar bumbu kono. Hmm. Tapi delok pasare. pasar pasar sapi. Ayo. Ayo. Apa? Sing gak pecet iki apa? Wong lanang. Asih nutun sapi wong lanang. Ya tapi kon gak kon katutno sing dodol semanggi. Oh. Iku wong wedok iku goblok. Ya lah tapi oh. mosok blantik ah wong wedok. Heeh. Nanti pernah gambarane nek pancen akeh wong wedok, heeh. pecah perjuangan nasional tahun 45. Iya. Pancene sing dadi tentara iku wong lanang. Iya. Sing menghadapi mungsu wong lanang. Iya sing kena peluru ya wong lanang. umpamane saiki mungsu ngene nomor 6 teko goni jembatan merah upamane. ditembakno nang gone republik umpamane Dio. yo mm. eh, wes wes wes wes lah ngene ta wong lanang liwat wong lanang liwat luru tiba dio. apane gak mati iya iya iya. ya apa eh, luru saiki mungsu ngene nomor 6 Dio. yo wes wes wes wong wedok liwat luru bali <laughs> Eh, peluru balik lah peluru balik kok lah apa Lho, ndelok wong wedok lak sakno ta eh, perlu gak ngono gak Bontang. lah ya nek peluru gak ono mripati peluru budal hmm. nek jane nibo nang gone wong hmm. tak peduli cilik gedhe nom tuwa lanang wedok iki ban peluru asur dadi sak walang-walang tak ono peluru budal kuwe eh, wis wis wis eh wong lanang terus eh wong wedok terus balik gak ono iku ndelok peluru nek peluru iku wis ben api kok Oh, Dadi ora wong wedok iku sirian panjene. Ana peluru kok sirian. Iku nurut ilmiah kok. Ngono lho. Saiki nek panjene pendek iki jane rabi maneh. Heeh. Cinta iki pirang persen? Cinta iku di dia 100 persen kurang. Gak kena, luwe. Ya gak kena. Lah saiki apa meneh peno rabi loro. Iya iya. Ditakoni mbok tuwa pirang persen cinta peno? Ya ya 100 persen. Nah ditakoni mbok enom? Ya 100 persen. Lho ana cinta kok sampe 200 apa ya tumon? Nah, Ayo, masih lima ratus sampai apa, Bang? <laughs> Kau cinta, kok. Iku ayo sanggup, kan? Kayak cinta penulis ngomong di seratus persen. Kayak penulis kapan rabi loro, satu dibagi loro. Mm -hmm. Tua seket, enam seket. Iku ini rabi loro. Lalu pamannya rabi papat, satu mm. dibagi papat. Lula mantep silabian, malah ya. Kono wae kok mantep silabian. Oh. Dadi maksudmu kok ngelarang aku? Aku ya gak ngelarang, cukup peno kekayaan peno ora diloro iku. Hmm. Sing kapan durung cukup peno ora diloro? Hmm. Apa kata Mbak Marat narit? Ora bisa itu kaya ngono. Kok ora diloro? Iya, sik kendele. Lah iya. Lah ya kapan kendelku iku lah ngono ta? Kendelku iku kapan kok kon cilikno atiku iki? Oh, tadi kendel pernah disikno. Iya. Ora mangan gak mangan bojo. Oh, iki cek melok marane tuane. Lho, kok melok marane tuane? Lah opo gunane dibentuk marane tuane? Eh, Wis bapakno. Wong marang tuwa kok dibentuk. Lah ya kapan kapoke nek gak di rewu iku lah ngene ta. Sing penting ku ya peno. Tadi nyandangi ngingoni ku ya peno peno sing duwe bojo. Lho, cek lucu nih. Lho Pak Lucu, tadi wong wedok gak mangan-mangan gak teko aku. Iya, sing ayakno mesti wong lanang. Lah piro suwene umur kuwi? Wadi. Seksyo bare wong wedok tok ae. Lah kadise saya apa wong peno rabi arek. Mangkane aku gak gelem rabi keluargamu lah ono tekanan ngene iki. Bareng keluarga kate yo gak gelem ana radi, Lah aku ngapik kemponan, kan Kanggo apa? Lah aku kepengin dipangan peno ya perlu apa? Hmm. Jadi gawe conto. Gawe conto. Ya gak apa-apa, iku kabeh kan masalahku. Iya, tapi sing penting meneh kudu nyambut gaji sih. Lho aja kon kandhani. Nyambut gaji. Hah? Kok nyambut gaji? Lho, saya lah yang berjawa. Oh, ya gak ruang. Lho, aku <laughs> lah ngerombeng dah. Ya, lama ngerombengnya kok digajaknya lho, benar ini. Lho. Kok yang berjawa ngerombengnya jangan rabi loro. Lho, kabe itu ada derajatnya di dewe. Iya, iya. Ono wong dodol suatu yang gak payu ya, ono. Sing ngerombeng maju ya, ono. Sebab itu rezeki ini kok di dewe. Iya. Lah, khawatir apa wong atas sing ngerombeng? Ngerombeng apa? Lho, ngerombeng kain-kain. Oh, kain-kain. Ya, ada celana detail apa? <laughs> ana ah, celana tisian. Hah? Celana tisian. Gondeng apa? Lah oh. apa? Tak bedahi pisan. <laughs> Sing tisian gondol aku. Lah gak payu-payu kono. Oh, wong nyambut gawe ngro. Koni matani pangane wong ae. Ya begaliane, melu aku wis. Nah, nyambut gawe apa? Ah wis, foto jangkrik. Hah? Foto jangkrik. Lah apa jangkrik didel iki? Lho, jangkrik didel. Lah ya apa carane didel jangkrik? Endo lek jangkrik disi. Hmm. Nek wis akeh didel. Saiki akeh eh. manuk sing panganane jangkrik. Iya. Berhitung manuk apa iku? Manuk iya cecak rawa. Oh. Iku mangan jangkrik. Dadi ngenteni cecak rawa iku nek mangan. Iya, mangan kene sedo jangkrik. Nek gak wong tuku cecak rawa, La jangkrik agak payu-payu. Apa gawe medeni tikus tok to ta? Oh, kono cabut gajel jangkrik ya gelem. Lah iya golek penggawean sing sesuai barek aku. Oh, delok tenaga bener ku wis tuwa. Iya, senajan tuwa tapi diploma kok. Wah. aku kabeh kancaku lak wis ngondol ijazah S kabeh S kabeh iya saking aku S blok <laughs> iya oh, kabeh ku salah ya wak Dewi ya iya kabeh terusno pelajaran aku salah terus layangan iki apa Layangan galayangan layangan iku lak urusan tapi nek sekolah. Waya sinau sinau waya belajar ya belajar. Mestine ngono. Ngejo mm, layangan. Makane awakmu iso jairan anak-anak e dhewe ae sing hati-hati ya. Hmm, iku sebagai contoh. Iya. Eh, tibake nduk kene ta sampean iki, Mang. Iya, tukar pikiran. <laughs> tukar pikiran-pikiran tenan lho, pira ditukar-tukar nang iku? Wah, ya iku lho. Nek lulusan SD yang ini. Aduh, menggina ya, Wong wis gelek tak kei briefing are. Briefing apa? Gak maju-maju. Ono oh, sokren biru ngene sawane. Iki apa sih? Hah? Sapa iki? Iki. Ya, apa sih kene gak? Apa sih sawane iki sapa gak ero tane aku sih nak bojone ta? Lah bojo apa? Lah, sampe ngomong kok iso kayak ngono. Ojo bojoku. Lah kasar. Kasar. Apa? Spray ku ngene. Oh. Iya ya bojo kan. Sik ya. Hah? Sik Lah perlu kan pegatno ta ya? Lho lah ya tadi tadekno. Gak dadi lah apa nyisir rene iki. Kepingin tak kendang ta. Lah yang ngono bojone ayu-ayu jange rabi maneh. Lho, sampean jange rabi maneh. Iya, eh? So, jange rabi maneh ta? Jogren rek. Lho, <laughs> ngomong ae terus terang nek pancene jange rabi maneh, aku gak apa-apa. Ambekan ndelok potongan opo nek jange rabi maneh. Wong karek mateke ngono kok rabi maneh. Bapak gak apa-apa kanggo pengen. Apa kok. Dilono bojo ku sing sabar. Asal gak mati temen. Ya aja ta, aja. Lho iya kaget ya. Ketun ya, ketun ya. Ketun. Ketun ya. Aku nek sampean tinggal mati ndani aku. Iya iya iya iya. Lha nek tunggale koyo ngene gak ono maneh. Gak iso iki ninggal aku. Apa? Lho sebab popoke wis tak gawa. Ya apa bagi? gak iso arek iki. Iya ning nek peno dolek sing kaya tak blontang ini ya. Oh repot. Tahun 86 iki wis gak orbit. Ya apa sih dhek wong balak-balik tak permakno terus arek. Ya iya nek lho. Saiki nek kapan tak blontang lak pingin sik entuk maneh ganteng maneh. Iya. Lah ono sing dioperasino, operasi muka iku. Dioperasino ta ta. Ganti ganti kudu ganti muka plastik. Ya apa sih? Ya plastik metal Apa? Ada yang ditambal aspal ya. Kon lha apa wis kadek dikek muka plastik barang e. Cek ketok eno. Rile iku cek gak kator iki. Iya. Mesti wong iki tak gantek eno ada rile iku ajak hmm. Iya coplak-coplok ah. Salah gak kon baut. Jangan no dalane sepur andarane. Cek buru iki. Cek buru iku untune kari. Lho, kari ndok Iya wong pesen kartola kok njupuk. Eling ati ya. untuke kok gak disapu pelayane. Lah <laughs> iya. Iya. Ati ta. Nek aja gletak-gletek. Iya, pikiranku iya ta. Hmm. Untuk jaga nama cek gak ketok. Cek gak ketok didekek. Iya, dadak lali. Hmm. Disapu pelayane mbok. Ambek sampean niku Heeh. Lah terus ya apa? Sak umpama disawu pelayane sampe nak sidok. Ya pesen maneh, Dik. Mantu elek sing Ya nek ndek hmm. dhuwit nek gak ndek dhuwit. Ayo. jarane Carane apa? Ya digunemi ta. Sembarang gak teko gunemi lah. Ya iki omongnya lemes. Pinter kok. Makane hasil ya akeh. Sampe nak kandani ya. Anane aku katon ya mergo lemes guneme iki. Lemes guneme. Arek ayune tarah bimale elek. <laughs> Apa sebabnya ayo? kan Karena belanjaan iki, Pak ni. Lah ya tak gebuki terus. lah kok ngono. Lah kon lha apa nyuci rene? Sing ngene lho. Kepantes ta? Lho, yo pantes ae wong kudu sampean kok. Enggak pantes ya apa? Enggak jogo gengsi. Lah, kok ada jogo gengsi barang sama isin ta tak tututi? Lho, isin ta. Isin gak isin. Lah apa sih isin kok bojone? Ya gak isin. Perlu apa sih? Lho, kok penting duwe. Tadi kan gak duwe nek gak teko aku. loh Ya Bener lho, wong iki bojo peno ae eh, njaluk blonjo peno. Aku njaluk wong oleh, Pak. Apa njaluk takeki ta dhuwit? Lah nek kon kae ngejo nrimo ya. Tak bojo peno tak radi. Gendeng ta? Iya. Kon menentang KUA kon. Ya ya tak ngono. Wong rabi entek sak pirang-pirang. Aku rabi iki gak entek 100 200. Lho jutaan. Ana duwe sapa? Iku rencanane. Rencana tapi rabi ini saiki bener rabi dhisik gak perlu belanja. Lah kok jane iki? Kok gak iso gaya upaya, jare mentar. Lho, sampean ngejangi aku ombo ta ya. Nek aku sampe sampean ngijini tak dolek dhewe aku. Ojo, ojo. Lho, bapa wong sak ben sak ben tak jalwi dhuwit ngono. Tapi ojo nyebal jalan. Lho, enggak lah apa? Lah kan nyambut gawe nyambut gawe apa sih coba wong usaha sih. Ya wis tak muleh lak wis yu kok. Enggak muleh. Lah kan seneng nek aku kadun. Enggak <laughs> ah, muleh apa? Lah penuh kata ujawab. Kok apa sih kok melo-melo Loh lah iya lah iki korene krungu iku gak melok ngomong ya kan. Ya ngono. Hmm. Wong dijaluki. Lah kon kok njaluk duwe perlune kanggo apa sih? Utang durung iso nyaur, wayahe bayar arisan yo gak iso bayar. aku terus yo apa? Ya kon mosok gak gelem mlajari buku sing nang Iya. Buku apa itu? Buku bojo kayaknya. Buku bojo. Eh <laughs> buku bejo. Tadi sekolah percuma kon tak sekolah no pembukuan nih. durung lulus, nek wis lulus pinter kok sampean ngono. Bukan halaman 9. Ngene. Halaman 9. Heeh. Ah, nek utang akeh, hmm. kebet ninggal. Oh, <laughs> uh, dikandani kok. Saiki nek ninggal nek kepethuk wonge apa gak isi? Isi, isi. Hmm. Carane guneman. Ngomong-ngomong, sing luwes. Ngomong ya apa? Ya apa, Dik, wong kadang koyo ngene. Oh. Iya. Tadi omong peno lemes yu. Ya apa, upamane sing sing ngutangi wong Tadi peno lemes omonge. Bare mesem mesem. Oh. Ya apa, Cak, wong aku durung iso nyaur peno ya. Bare mesem sabar sampe hmm. pundake ku lus-lusen. Oh iya, gak apa-apa. Ya hmm. wis, gelem aku gelem ngene iku. Iku pundak tok-tok ya. <laughs> Ya gak Cak. Kok kata pundake iku lak ngepek ati jablontan pertama nang bunda <laughs> supaya gaweku eh nek kapan dadi tajing ngono lho iso mesem apa-apa iya sing kuatir pertama nang bunda <laughs> ngamak sing gak karyo-karyoan Ya, wis sampe nanggep iku minangka kecelakaan mak wis lho aku lare jantung lho ayo gak sampai sak mono. Lah ini ndak lah, mek temen aku. Lah saumpama aku ki mentolo ninggal sampean tak tinggal. Wis biyen wisan ngomong aku kok sak gak mentolo. Lho, ojo ngomong kon. Iya, tapi tak tinggal wis ngomong aku biyen. Lah ngene kan bareng sak kang pernah opo kon ya. Lah wong iki kanca sampean ya aku bendina kepet kok malah didikte bare. Cok lanje. Yo gak didikte, ngomongnya iku kebeneran cocok. Hmm, Ngono lho. Tahu ngomong ambek aku ya. Ngomong ya apa? Sesuk si, si penantem biyen iki lho. Ya tapi luput kan. Luput apa? Luput apa luput? Nantem luput kena gedek iki apa? Gedeke bolong. Tak antem panjang luput. Kayak luput. Oh, arek iso karate kok iya. Iya. Sampah aku gak iso Oh, gitu. Remek ya, Yu. Tapi kalah barek karambol dhewe. <laughs> ngomong. Iya, saking ngene ya blontang wong pendo iki duwe bojo ya kan kudu keker Iya, iya. Yo diatur jalan musyawarah. Iya bener. Ya opo isane pendo wong wedoke gak duwe duwe usaha. Hmm. Usaha gak iso omah Nah, iya bener. Digawe bayar arisan gak nyaur utang. Wis beres persoala Ya opo omah iku didol ta <laughs> Lah kira-kira oleh tangga sampean didol. Nah, kan. Heh. Ojo oh, dadi atimu gak. Omah iku omah kontra. Eh, Omah kontra ya. Loh, omah kontra? Iya. Loh, kena durung duwe omak dhewe. Oh, sik durung kok. Wah. Ya opo nyela omahmu ya wis itu. Oh, seneng nek kapan Pak Kuki turu nang ngene nisor. Iya, Pak Nyeni. Aku ya apa durung digekno omah sak mundur lawas Pak Kuki. Ya, enggak oh, jaluk, enggak kron. Sembarang ibu nemono ta. Aku bala-bali lak ngomong sih ambek sampean. Di dalam omak, dhewe. Wong buktine sampean ngomong sik durung iso, Dik, sik durung iso. Ngomong ngono terus kok. Iya, tapi gunmane aja dibuka nang tangga. Ya enggak apa-apa sih ayo, sik ero tanggane. Tanggane sik krungu nek krungu penuh iso sadar ah. ngono nah. lho. Ya tapi nek krungu awak dhewe kan jatuh nama iki. Aduh. Uh. Jatuh nama. Ana rumah jatuh lah cukup ngono Lho. nyukupi tekan di efek sih tak jago. Oh, kon iki kata wong gromo-gromo sing gak lewat kene boleh lewat kene. Iya ya tak coba. Tak delosakno wong telu yo. <laughs> Ya apa geger ae lho. Ya persoalan omah aja kuatir. Ah. Tambahan penduduk mana juga. <laughs> Nek salah aku krungu hmm. tak kuatir. Iya iya lha aja kuatir. Nah hmm. ya Pak iki kontrakno wis meh wis melunas. Tapi iya. Ngene mbok omah ono omah nganggo. Nah iki wis. Ya ketepakan Kak. Kali wis. Wong loro cukup omah manyan. <laughs> Lah kira-kira sing dicenget di sik sawo. Sampean, sampean. Manyang iku ngentut. Ngentut. Oman kok manyar kok manyang. Oh, manyar manyar. Oman kok manyar, Kartolo lak duwe oman kok manyar. Kok manyang. Tapi ambane sak meter pesagi. Iya ya. Lah turune wis mau sak meter pesagi turu ya gak iso. Turu ambek ngadeg ya apa? Dulu bareng ngadep. Iya. <laughs> Sangane julapan. Kak, wong kamar cukup. Wong kamar. Perkara adang kok nunut wong wedok. Dadi hmm. perkara adang nunut wong wedok. Heeh. Lah kok perkara penambe bojo pun wis turu gentenan ae. Iya. Kamar loro cuma siji. Cilik. Saiki nek awan bojo pun turu bengi pun sing turu ngono. Iya. Iya. Turune hmm, aplosan. Iya. Pun bengi bojo pun kok turu awan ya. Iya, gentenan. Iya bareng gak iso. Ha <laughs> oke okay, oke. Okay. Ah, apa-apa sementara. Lah kapan turune bareng? Wah, yo, kapan? Kau tak dandani. Hah, tak kok kayu tak disusun. Hah, cuma lek kasuri ono bantali kayu. Sementara ki kayu disik dikai paku ya. Ya, apa-apa, pun dukur lo. Oh, iya. paku dudur di paku tekan nicer kan enak kan dhuwur iya dhuwur hmm. ngur ngur terus kecepet ngono ya Iku spray apa sih? Oh, bantalan-bantalan paku ya. Lho, saya dipaku nih sore. Lah ya iku engko kena dicoke. Dipaku ngono loh cek tahu sawangane kok ana menungso. Kon jenenge ana wong lanang gegerotake. dipaku cekok pundak ini lho. Kali sekali enggak apa-apa. Tak sediano, bantal ono cak, bantal ono. Wis isane turu bareng kok gampang. Iya, jukno turu nisor peno gandolo ae sementara kan. Lek sungguh lek sik kuat sik. Cungi, gandol tok. Ada gak kuat dicanceng lek kene lho. Cacang dogur kuat sih. Hah? turunane kalong kok. Oh iya Pak Bobo. Ana sak turunan lowo ta, biasa gandol. Yo, pernah paman lowo iki. <laughs> Poni lapo nang lowo-lowo. Kurang-kurang berapa tahun, Apa, Dik? Kontrak kurang berapa tahun? Wis mentek iki. Mentek. rumangsa ayem ya kaya aku iki. Urip sepisan seneng ngene. Durung urip ing pindho aku. Eh, lah mlungsungi kaya ula ngono lah. Saya gak nek semono sih. Sebab wong urip iki teko derajat teko nasib. Masih sekolah pinter cara ya apa nek nasibe elek ya tetep elek. Tapi nyatane nasibku bagus terang pe. Bintangku pe semebar terang wis. Kaya apa gak terang bintangku. nyambut gawe di perusahaan tapi ngene wis luwe-luwe sing tak pangan luwe-luwe sing tak sandang <laughs> tapi nak basman umum atik tapi pohong pohong kuning waduh wis wis mulane tak ati-ati gerakan sak menakee sing tekor ini kulak gowo, mani wangi kulak mana digawa nang kono cilacap barang ngono sembarang toko garapan tapi garapannya api ya awet tak juga tanggal ini kayak tapi tanggal sak tak pada sak mini nanti 2 kira tahun gak mampu tapi nung tapi kalau orang luar negeri gak mampu campur semen <laughs> Cuma ya iki sayangi, awak kadung mapan, ur kadung seneng, bucu gak ono. Tapi gak apa-apa, ngarani sembarang itu di, oh, duh pada sini, sing kuoso kok. Tapi aku semboyan masih bojo gak ono, pokoke anakku tak pinterno ngono ae. Nang jare ngono. Nini. Iya, tatangan nak ya. Sing akeh tatangan, cok akeh kontek tanganmu nak. Ya apa sih arek iki? Lah iya stempel lah padha ase, mu oh, stempel ono. Oh, stempel ya kurang kuat, Pak. Oh iya. Terima ku sapa? Sing ngeculno sapa kan? Oh, stempel gak kuat ya. Heeh. Amrik kuat kan betul neser. Eh. Ala telegram anu teko ngene luar Jawa, Pak. Kiriman bulan depan iki njaluk ganti warna. Oh, ya tapi. Iya. Pacu nih kasih ini. Jadi nomor tapi ganti warna. Lah dua pung ini orang pung putih, orang pung kuning. Masa dulu kiriman tapi lore. Lah kayak kepek. Kan iso di model Pak. sih, Pak. Iso ya. Iya ya gampang-gampang tak urusane iki. Ngaturi wajahe. Heeh, mm Sing penting kudu ngurus awakmu saiki. cepat makmu gak ono ya heeh ojo sampe awakmu iku mang pengertianmu pengetahuanmu sampe tenggelam ditingkatno nak ya karile nak ya menek apa pak menek nyong klopo ditingkatkan tuh lewat apa lho maksud tingkatno iku mang saya gak takon sekolahmu teko apa sih oh, eh, iki lulusanmu baru SMA SMA iya Anak lulus sih terus ya apa? Lah terus yo terusno, Pak? Yo kuliahane bapaknya nek sik sembandane aku lho. Nek perlu kon yo kuliah nang kudu fakultas mada. Kaca uling, kaca mungkur nek. Perisan tok kon, perisan. Iya, Pak. Ben binatang kok gajah-gajahan. Lah iya, aku gak nuruti karepmu sih. Wong sing mbandani gak bosen. Kon kok menteng kelek bantah mek wong tuwek lho opo kon iku. Ya Pak, Pak. Enake stok fak apa? Hah? Apa? Eh, jurusan ku sepanjang Surabaya kemarin. Samane nyopir aku, Pak. Ya terus ra jurusan opo nang hukum ya kene. Kan ono fakultas hukum iku. Hah? Fakultas hukum kan ono. Hukum? Iya. Hukum sapa, Pak? Hukum kon. Yo, fakultas hukum kan pernah-pernah. Perdata, perdana kan ono. Perdata, oh. perdana bareng kok. Hah? Apa jare wong kok? Lah aku iki gak iso cuma <laughs> pidana. Pak. Pidana wis perdata barang iki. Lah iya. Ono mana Oh iya sih. Iya. Airu, airu. <laughs> Ono ono polisi airu tuh ya. Kok oh, kenal ya sampean? Yo gak wong-wong dari polisi airu tahu kok laut ya. <laughs> Hukum laut itu sing di abang yo pae. Mbok apa sing hukum laut iki? Yo penyelewengan kadang kepiting iki. Lah kepiting dibondok nyupet iwak gatul lah. Sejang jalan-jalan ini. Kan ono ate yo apa Aku kok bodoh tak bakon umet-umet ndok karuan. Yo Lah kon iku? ngerti-ngerti yo ngakek pengertian nang aku, Pak. Takon dise. Dik koyo wong intelek lho goblok. Ah, ya ndak apa-apa. Iya ya gak apa-apa. Lah iya. Masih tape ya, Bos. Lah iya, masih tape. Coba, <laughs> eh sapa kon Oh, Saripa. Kene ku ngomong si genah ah. ta. Oh, iya, iya ri. Lah ya sing belenger titik ngomong di paran-balen. Ngono. Aku yo keplecu. Wah, gak kawari, gak kawari. Kali gusto, kali. Ini apa? Bagian kirim tadi. Bagian kirim. Lho kok bagian kirim ya apa sih? Awan kok siji ya? Siji. Kok ini panas ini? Iya, iya. Kok ono adem ya? Lho ndi? Ban ku adem. Lah kok? Banjir. Benar iki, aduh. Jaket njopo gak apa-apa jaket njopo. Apa? Nah, aku lak dadal dadal tape ya. Eh? Aku nyanyi aku. Loh, aku aduh aduh. Kan udah tape lo. Tapi iku Iya. Lo lari. Mulane saya kamu lah itu mah eling-eling dua konco ya mampirin aku pas ya perem bentar tapi masalah Kok nek ngomong masalah tapi aku rumong iso isi. Eh isi nek ana. Neng apa? Kaspe ini kaspi apa? Ya kaspi biasa. Lho, mangkane lari. Apa? Nanggonku kaspi kon deru kowe. Wah, ngawur. Gak kene ditape ku, mendemi ku. Mangkane gak payu blas ya. Wong dorok dol ta. Saya gak perlu dol tapi kon melok aku ae. Eh. Wong oh, aku seberaluan, Jan. Oh, ya apa? Wah, musim buah-buahan ini aku yeah. butiku akeh, Apa? kula rambutan nang. Wah, iya tepak iki. Nang Jakarta. Wah asu. Barang sak truk laris-laris. Iya, iya. Rambutan lawe sedo kaunsum, Mas. Iya, iya. Njaluk sing asli masyarakat iki. Apa? Rambutan kuwi sing asli iki. Aceh. Aceh, Aceh. Iya, nang Aceh, Bu. Oh. Barang teko Aceh kono, rambutan wis entek trek kabeh. Iya, iya. male maling nggawa rondo Aceh. Oh, mau bawa samit. Apa persis kan sami to Bang? Enggak barang Bareng aku gawe geger terus rumah tangga Eh, Ya ngapa aku. Iya, lah kene memang ya siji gawe loro gawe. Nah, sing penting sing penting ngomong. Iya. Ya apa Mas dia perusahaan? Eh? Mas. Oh, Mas. Sedi nontek piro? Oh, Untuk nak dimi ku apa ya tok rong truk telu truk ya. Lho, bunge ku. Pandi ae. Heh, ora warga apa? Tapi pernah? Lho iya tapi aku. Budal dhewe. Budal dhewe ya. Ya perangku tok kene kirim ngono lho. Oh, kirim. Ora gotok ora iku tenan. Iya, wis jane perlu ne, Mang. Iya, oh. ya ngomong. Heeh. Ya ya apa maneh kula sembarang gak jodoh. Iya, iya, iya. Kare ini jodoh ta weruh? Iya, iya, iya. Jane utang duit. <laughs> Wes iki Persis iki. Persis iki nek kancane situ iki. Kena gak sakno ah, ndelok kadhaku kowe ngene coba ta. Anak akeh. Mm, mm, mm. Sampingan gak ono tapi tapi yo sik ngene iki. Iya iya iya. Gak payu blas yo nek terus diutangi ngelipet ngetok ae. Wis mari diutangi pelas ilang wis. Tolongane pentas duwe, Pak. Iya, dua duwe, dua duwe ae. Oh, ali-ali pun dobel. Ya Pak, no dobel. <laughs> iki hak elek ku dhewe sik aku iya tak delok sing tak pandang iku sing mampu yo peno kanca-kanca iku ngaran aku salah liyan mau teko ati-ati kan mampu aku gak peno gak ati ambek aku lek yo salah ta lho oh, kok iso iso wis tak tak dawane sik peno akeh kok Lah pokoke ngukur aku awakmu dhewe ukuran ngono lho. Lah nyelang ono keperluane, kok. Bojoku lak tas nglairno ta. Eh? Iki lairno dokteran. Heeh. Lah gak iso ngongkosi kanggo njuk anak iki lho. Ah termasuk lancang iki, Pak. Lha wong duwe anak kok lancang ya wis. Anak kan duwe lah pada. Iki mangane pun ora 80 tahun dan duwe anak. Lha iki, lha iki apa iki? anak pun. Lho, malah apa cok meremai kok iki. Iki anak pun. temen oh. ta? Oh, iki anak iki tak sekolah ana tak kok. Lho, dadi anak mana ta? Lho, eh? dadi anak mana? Lho anakku, ayo bang loro melarisan. Ora. Oh. Iki ya, oh, iki. Iya, anakku iki. Lho, terus di bojo? Lho sik prawan. Eh saiki ngene, iki sarange tape kuwi tak dekek kene. Iya iya. Iki opo maneh ya kuwi wis rubuh gedang lah pokoke rene iki. Kan rubuh gedang lho kene opo? Lho semprong. Lho lu semprong lah ambil rene kan. Yes, baen mantu lah. Wah, kok iso ra iso. Kae sore gak sore. Apa? Kae iso manganmu mu kuat ae gak iso. Lah sori, lah sori, lah sori. Menyek ta. Lah ketemu gua melut ketemu. Ana melute ngono kok ketemu. Wis tang duwe iki. Hah? Utang ngono. Ngene ya, nek masalah wong utang iki sapi ae. Kanok dora-dora. Wah. Aduh, apa mung koyo kandal iki. Aduh, aduh, aduh. Lah mari utang di kopi rokok dorot ilere. Aduh. Aduh, termasuk jojo kon. Oke, Pak. pas-pas ini loh ya, waktu iki ya, ya jam iki, termasuk aku iki repot sih. Sebab oh. duit gak ono wujud bon kafe. Masih pemasukan gak ono? Eh, pemasukan tapi gak ono duit bon kafe, takon adik mulu aku. Iya, iya nih. Oh, iya. iya dah. Pira sih? Lo iya kan duit ta? Ya, nek titik ya ono. Eh sana nih dah. Sana nih. Maksudnya apa sih? Wong utang kok ngeroyok koyo. Kan utange duit ta omongane. Dari titik. barang teko. Barang, teko, pung teko. Apa ge bayari? Duit kanggo soran nek. Iya, iya. Ngebayar lagi barang. Bayar kula tukang-tukang iki. Wis. Pandi penawira sing utang. Hah? Pandi penawira utang aku. Lu wani iki. Yo kan ori tanggal ngarep ari nyaman ari. Tanggal ngarep lho. Malu gak akeh lho, Pak. Piro? 100 Masya atas empat sewa deh kan itu. Satu sewa lho kok, waduh cek, meleki ini cek bener. Kau ada di kantor yang bener. Weh, kayak kepercayaan ya, Sak Piro, seket. Kepercayaan juga seket ini. Apa buah ini? Bingung ada kita nih. Lah iya utang kalau seket aja, jago percaya bener dulu. Seket tau tang iso. Oh. Lah iya. Lah tung teko, lagi teko. Lah pegawai pegawai ku apa bayar? Ayo. Bener ibu, anu kanca wis golek tamu kok jiwa kaya ngene keadaane. Kok kudu golek tamu wah cuwat kok. Enggak usah, uri nekan uri. Masa niru wirai ta. Oh, sing gak gak ditiru. Ayo. Tanggal 10 ngarep lho. Ana jiwa ora lo jiwa genenan ora jiwa. Hah? Genenan ora jiwa. Ora jiwa iku. Iya. Ora bisa tempe kaya apa. Temen gak ta? Gak ana, Oh, gak selamat. Oh, gak ilok iki tak nang utang. Bisa nikah aku rene, Bas, temen. Ya karepmu. Untuk perusahaan ini lali kancane. Lho kalau lali kalau gak ono bapakno tak no. Aku boleh? Iya. Pak no. Wah, boleh-boleh kancane. Ah, iya iya nak. Iya iya iya. Tengok hmm, Iya iya nak. Monggo. Monggo monggo. Nggih. Monggo nak. Anu sih, monggo nak. Oh, gua. Tapi tak telu nak ya. Lucu ta Pak Basman? Pangestu. <laughs> Nggih. Terus di kabare? Nggih, asal pangestu sampe anak nih laris <laughs> Sing waris napane? Niku tapi kula lho Pak. Oh, nggih. Kula kok mireng sanjange sampean niku perusahaan sampean maju. Nggih, nggih. Yang niku sae. Oh, nggih. Waktu kula niki termasuk wong bebas kok. Nggih. Wah, wis nyasno kula niki. Nggih, soal ningali tiyang kados sampean ngoten niku mboten saged. Waduh, saya siji kula niki. Nggih. Anu badhe wonten perlu sekedhik. Oh, lu sewu. Nami nami sampe sinten, Nak? Nami kula Lasiana, Pak. Oh, ngeten nggih, ditakrit nek hmm. sampe Kok ditakrit ya pundi Lasiana. Oh, nggih nggih. Lah nek sampe mriki nggih dicolah, perkara niku. Amah ku. Sama ini ku semerap napa mboten sih? Lu melek ya mboten semerap Lu kerungu napa mboten? Lu oh, kepiru mboten cukup <laughs> lho pak Tanah pingin merembek nanti <laughs> Ya opa rek aku nek jenenge lasi ana ra kliro-kliro ngono. Aduh, ya. Mancane jenenge kok. Lagi, sampai niki perlu apa ah? sih, Dik? Dik Las. Anu ah, kula ngriki niki badhe nyuntulung kali sampean. Tiba ta? Oh, mboten. Nek eh. tiba nggih saged tangi dhewe. Eh, ten jeblak kepreset lan opo. Lah sampean kula tiba sampean poro nulungi napa mboten? Poro. <laughs> Kula gopong. <laughs> <laughs> Lha ngeten lho, Pak Basman kula ngriken iki ajeng ngeten perlu nesket. Oh, eh, unggah-unggah kula ta. Lho, sampean kepengin diunggah-unggah ta? Nek purun. Lho, <laughs> napa sampean niku turune ande-ande lho, Mas? Mboten ngoten, kula iki lak bujang ta. Oh, sik bujang. Nggih, mangkane eman-eman nggih. Yang ada sampean kok bujang. Napa mboten nenten sing arep ta? Lho, kirangan nggih. Kirangan kula iki. Kula nek dhe bojo bojo kula mati. Lho, apa? Bojo kula mati nggih. Tak indak indak asu. Lah nggih lah, kok mboten enten eleke ta wong takon. Nggih, pejah sakit dhe lah. Oh, sakit. Nggih. Hmm, nggih. Lah kula kula mosok mikir ngoten-ngoten lah mikir bojo ta. Oh, nggih, awak ijen nggih. Awak ijen mboten enak. Biasane niku padhas male. Hmm, mboten payu ta? Ayo ah, nak omong nyereng. Lho, kula niki ngomong nggih napa anane mawon kok. ngomong arek kaya ayu ngomong. Eh, ya yen Nur Said. Sampeyan niku ngrasani ta? Mboten, mboten ngrasani. Lah kok ngremeng? Nah, nene ngremeng wis ningali sampeyan niku lho. Napa? Oh? Sae. <laughs> Wong wedok luwe rupa kurang condro. <laughs> Sampeyan niku mulus ayune. Ah, ampun ngomong ngoten izin kula. Kula kok mboten izin. <laughs> Lah sampeyan niku sampeyan ku beta izin, Mbak. Nggih, jane. Oh, nggih. Ya, upama sampean mantuk mriki ngapuran. Lho. Upama ngoten. Nggih, nggih dhisik, nggih sampean tingali lah kula niki bujang apa mboten. Dadi trontok ae sen. Lho, lah sampean niku bujang ta mboten lah mboten? Kula niki enggak ada bojo. Oh. Nggih, lah mriki niki badhe perlu kali sampean. Lho, sampean enggak ada jobo, eh bojo. Ah, ah, ah. Nggih punten mawon. <laughs> Mboten napa-napa. Nggih, nggih, nggih. Badhe nderek ngampil arta. Iya? Nderek ngampil arta. Yo, pecetan kok mumet ae. Ah, Menda iki usum utang kok Tapi sampean ku tiangin ku mboten mentoloan kok. Nggih, nggih. Nggih, mesti sampean kei. Ketara lho jange dikei. Maksa nek. Lah upama kula utangi ngoten lah bojo sampean nyekeni apa? Lho bojo kula niku nyambut damel ten pengeboran. Waduh mampu rek. Nggih. Gak paen-paen nyekeni pengeboran iki. mesti juga sehat atau ah, mesti. Oh, enggak bojo kula niki. Hmm, nek mantok niku pinten jenis pindah? Sak wulan pisan. Waduh, duit nempel ruwan. Lah sampean bojo dhek pinten niki? Mboten kata-kata kok. Pinten? Gangsal 100.000. Atuh. Lho kene napa kok atuh? Eh tak utangi gak sekolah anakku. Mandek tape. Mboten mboten, pokoke kula niki nek utang nggih sak estu kok. menurut nursake bantane tebel. Lah <laughs> ngaku. Loh, tapi ningali sampean so gene kaya ngeten iki mesti dhewe sampean nate. Oh, mah gedung ngeten iki gak gambar tok mawon lah dhuwit mau sajeng ka atas e. Soale ningali model sampean iku ketara sampean nek nyimpen dhuwit kata. Nggih, kaya dukun kuku arek. Kaya dukun kuku arek. Pun ngerti mawon nggih. Kula saged nulung sampean. Aduh matur nuwun nggih. Durung durung. Oh, tuh dikekno matur nuwun. Waduh hari ngomongi lambis hari iki padahal. lho, mboten ngoten nek kancane sampean kae lak matur nuwun. Nggih, syarat ngoten. Nggih. Kula saged yukani sampean ngutangi. Nggih. Tapi item batas bukti kudu sampean tanda tangan. Oh, nggih, pun kuatir masih disowok kula nggih purun. Sanjek dihukum dek aku. Lho, mboten ngoten, pokoke kuat. Nggih, nek kancane bojo kula dugi sampean kula kae hadiah. Saestu kula kae. Perlu niku. Kula perlu ngutangi sampean, tapi kudu enten hadiah. Oh, nggih, pun kuatir. Menapa dina sih? Lho, biasa mawon dah biasa. pendem ta? oh apa ngancam mulian. Oh, kok ngono? Ah, mboten-mboten guyon. Nggih, nggih. Monggo Dik las Bit niki. Lho, Pak Laskar Bit. <laughs> Lagi ten? <laughs> Sampeyan iku lari kaya napa? Lho, wong lagi ndelok. Lagi ana? Oh, lagi ana. Nggih. Pun sampeyan teken enten kene iki. Oh, nggih, pundi kula teken nggih. Ah, nggih, santai. Urak-urak-urak. Napa sing ngene niku? Lambe kula. Oh. <laughs> kok urek-urek-urek. Nah, niki dhuwit ya. Nggih, Belali ya. Nggih, kula beto nggih. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Nggih, nggih, nggih. Monggo, monggo. Monggo, monggo, monggo. Wah, dek ramah tamah rek luwes sih rek. Lakonane siki le ndedok sih. Atuh, atuh. Siki le ndedok siki. Kaya cetok siki le atuh. Wis, bapak wis cepak anten pokoke Muncul muncul meneh. Pak wis. Iya, Joko tenis. Wis. Iso tak kono tenis. Yo yo apa? Yo lek bal Joko bal njupuk-njupuk no bal. Lah Joko no bal iki terus dibalekno ngono. Oh, Aja ora gomule no. Ora apa yo apa. Wes Joko bal kok nek ono sing digomule. Dungkane ndukure kanthe kok didol. Soalnya mikir kudu sing jujur sing temen. Iya lah iya. Kon nyambi gawe. Heh. Panak cetan. Lebungut itu toko kan? Iya lah, aku nyambi gawe Oh, nyapu nyapu Oh nyapu toko. Iya. Nyapu ambek sapu kita. dudu Gelap, ngepel. Pasti harus jadi toko rezeki akhir. Baik nyapu toko, barang-barang tuh sapu. Lah apa, wanu? Bukannya begawe. Iya sembarangnya jujur aja teman. Iya pokoknya teman ya. Barangnya muda. Iya teman. Saya ikat barang bolos itu. Eh? Bolos itu. Bolos itu turun meruah. Nek makin telu iki gak petuk maneh. Gapet petuk sampe saiki. Iya terus ngedul bae. Heh? Paling terus ngedul iki. Oh, ngedul tapi nyambut gawe dek. Tapi duwe kesimewaan. Ya banyak yang siji dhewe dari. Sopo hari bingung ya mbuh. Mang pamit aku jare Do tapi saiki. <laughs> Do tapi. Lek ngawur ngono ku jerakan tapi tadi doli tapi. Lho la iya. <laughs> Gak payu. Saya karep ngene, ambar ngono ku dodol karo jerakan do tapi. Kotrero kae sing sutan duwe. Kae sinan dhek. Tapi apa indindelno Kak? Kak kok dikeki. Duh, ah, ketinggalan. Lah masih sing duwe iku sak welut iku. Hmm. Iya bener. Sing duwe tang wah kae iso nekno iku berat. Waduh medit iku. Tapi ro cirine pokok golekno iwak utek di sugune mesti Iya. Saya arep ya. Eh, wis gak arep. Tumleng gerak. Bener. Jaluk iwak cengur. Oh, tapi gampang lah anu pisan-pisan naik medaro nu cek kanca rek. Iya, tapi ya sak ya. Bukan naik medaro nang cek suku. Ah, ah. Lah iki. Oh, sira menggolo. Sira menggolo. Ngawre. Cepet wajah. Iya, gagah. Tambah tua tambah dadi. Dadi. Iya. Biasa. Tambah dua, eh oh, tambah dua. Kok ngopo kopo kon niku? Tambah tuwa tambah dawa. Nyambut gawe kok nyambut iki kan rugine akeh. Lho kok rugi? Lek kalah rambutnya di semer iki lak nyambut gawe gumul ragi. untune mretel. Iya, untune. Ya lah apa untu dirageni kula ya tapi lho dirageni lho. Lah niliki ta. Tapi nek ngeragene kok terus nuntuk ae. Lah apa nuntuk? Paniru. Tak ngomong kon repot nen nen. Iki apa nanti kan? Eh, lu sak iya teko nyambut gawe. Joko Oh, joko tenes. Iya. Mau kenal Mat Mat Kenal Mat Leki. <laughs> Oh, gak kenal Alimin kenal. Alimin. Iya. Iku lak dulure sing. Oh, Alimin corong. Wah, kon iku iku nglatih. Oh, nglatih ya. Iya. Mari Alimin nglatih-nglatih. Sak iki iki teko. Iku lak golop deh. Oh, golop. Aku nek tenes. Oh, tenes. Cici nek ngono. Hmm. Pati ora nang toko kok di nganggur. Toko ndi kok? Loh, yo iki nang pasar kemu. Kira nopo? Iya apa wae dimong ngono. Cek dilapi. Perlu apa Nang toko kon lapi? Ngawur ae. Dimane terus sore-sore ngomong-ngomong anu kuwi. Wis sampe ngomong-ngomong ya aku pitakon iki. Iya. Aku ngomong ngomongi lasi anak. Loh, bojo ah. Lapo ora? Bojo. Seru ndek bojo pecah loh. Bojo. Bojo. Rumah sakit eh, rusak, rusak. perlu nih Oh iya ana perlu. Perlu apa? Lah lanang omah. Mm-hmm. Utang duit 50.000. seketewu ta Eh? seketewu ta lima ngatus oh, lima lima ngatus lah lima ngatus saya setengah juta iya pernah kei tak kei dulu mana aku apa utang lo oh, kok iso untuk dulu pernah ku sakit dari 500 ratus lima ratus saya gue lah lihat kok jadi semoga gue ngutang sakit dari lima ratus kok kalau ono, orang itu suatu suatu kok suatu sih sih dong dong masalah suatu anak lo lo suatu Oh iya tanda tangan. Tanda tangan lah si Ana. Si lho lho. Pernah ditangi siapa hari aku dikandani mang utang titik gak oleh ditangi wong. Iya lah si Ana. Lho, sampe nang omah dhek gak ono. Ya paling mule dhuwit teko sampe. Ah, gak ono penyare pernah delok wong ngene sing utang wong lanang gak pernah kene wong wedok pernah kei. Masih wedok tak kei wong dhewe bojo arek kok. Ora iya tapi lah ya apa kok safari gak menoke. Lah kan tak kei duit dhewe teko duplek ya arek iki. Kadang tak nunggu mempeng Keren aku ta. Oh, kon ngrungokno. Kok iso elu aku bedek kene. Kon ngomong ado kaya aku meneh krungu wong cidak kon gak krungu. Gak krungu kok. Apa aku krungu? Lu krungu kan. Lah utang 50 sih. Iya. Eh 500. <laughs> Oh, apa dhewe tuh katoler? Kok kok dhewe mancing kae ngono? Mancing mancing tak kok. Kok utangno 50 dari 500. 500. Yo 500. Oh, tak tangan. Lah saiki janjine ya apa janjine? Janjine mbene iki nyaur. Mergo sing lanang mule nyogel pengeboran lho. Pengeboran? Iya. Ya blontang iki. Eh <laughs> bojone blontang. Bojone blontang lah jane. Lah blontang. Lah jane ketok. Lho, Untung rumah mobil dok ngono. Penggaweane. Mulane wong lanang ku ajine teko nyambut gawe. Oh iya rek, ya karo apa ya pengeboran. Pengeboran. 500.000. Iya. Iku jagakno sing lanang nyambut gawe pengeboran. Iya. Sak ulang mulih pisan ngono. Iya, sak ulang mulih pisan. Ben sito. iki pergi tani kita jalu wak. Oh, tapi iya kan, ah, iki teko kok. Iki oh. tak teko sak. Iya, iya. Temenan ngono, teko sak Iya, numpakan, numpakan brek. Mbak Klen. Nah ya kena ono arane ae. Saiki ra kena kuning pethuk mumpung saiki ono nggo anu Pak Joyo. Omah Pak Joyo. Iya ono Pak Joyo. Oh, saya njaluk jeneng mati. Iya. Oh. Ya Joyo gantel iki lho. Joyo. Ayo rono saiki ya. Ayo ayo ayo rono rono. thank you umpan. Baru ukurane cek jerone. Wis dinentek pipa loro. Pipa 16 mlebu kae. Tekora iki. Eh, Cak, untung nomor iki murah lho, Cak. Ya murah ya. Murah, entek wis pira paling? Pipa pira? 16 ae. Bah, jerone gak iso metu banyune. Mosok tak panjing-panjing banyu gak metu-metu. Pancing ada apa? Hah? Pancing ada apa? Banyu. Iya gak metu. Oh. Ya apa jero? Padet iki jero ne lemah. Lah iya aku gedhe nah. Watu tok iki Hah? Watu tok jero. Gak te watu tok barek krikil bareng. Lah biasa iku 2 meter wis metu are. Lah iya, iku sampe 15 meter gak metu. Anu bae nelesip ngono bae. Eh anu, malang ini. Malang. Ini. Gak gak golek dise. Gak golek dise iki. Lah nek le lah watu garape lak keturun lah. Ya apa mau garap seumur ae penggawean iki. Bek dil eh. Ya nek wong tuwa-tuwa iku nek ya, seumur hmm. tempe iki dun calon esuk. Hmm. apa Melayu tempe mulai tempe menggurap nang di mau jenak gede kono ya ikut kok tinggal di sana nggak seumur kono lo oh tadi dulu tempe iya lah di melayu nang omai uang apa ni? Terus apa ibu kita jojo? Iku gak tolak berkorai. Bisa jauh kemuang apa sih Mulane penekok wani mek 100 murah lho, biasa iku 200 250 lho. Iya sak kabeh sak teko kadakan ta lho. Oh. Iki para gawe lho. Eh, ana jeragan kepin bentuk peno. Lah iya apa? Eh, eh iki lho. Iki, iki. Dadi lho. Ya iki. Oh, oh. Lah iki ana. Oh. Apa? Kucing lah iki ana. Temen bojone lah ana. Nggih. Waduh, tak percaya <laughs> Lho, awake kok lumpur tok ngene. Kita dicet tok ngene. Iya, pengeboran. wah mate ngebor ya. Lho, garapan bon-bon. Waduh, waduh. Ben karu-karuan. Tak koyo apa? Oh, Kalimantan ta? Lha oh, napa? Lah ndugi anu, Bandar Masin. Lha gawe ndugi mriko. Makassar, Makassar. Sampe nila nopo Cek adoh. Sampe numpak kapal terbang. Alah kok mriku-mriki mau. Lah numpak kapal terbang. Lah nopo? Cukup kali sepeda mini mawon. Wes. Mboten wonten sampeyan banget pengeboran, lak mesti luar Jawa ta. Yo, mboten tahu. Dari sawang lebih pisan nang pisan mulai. Lah iya, dari ngono. jadi wedok ngono iku. Iya, pengen. Dari sapa? Sing sing mulai pisan iki tangga kula, Dik. Lah sampean? Lho, sabendina mulai. Ijak eh, lalah rega. Mboten-mboten sampeyan ketemu ngeboran iki ngeborno apa sampeyan iki? Ngebor sumur. Ya eh, Allah. Kula kira sampeyan iki ngene pertambangan minyak mriko. Oh mboten, ngebor sumur. Lah sampeyan perlu mboten ta? Kula bor. Iki sik sik pun buta butuh ngoten. Anu kula niki kepanggih sampeyan nggih ta. Bojo sampeyan ke omah kula. Oh. Nyambut cotro. Eh Allah. Ya Allah. Enteng ya Allah. dipilih yatra. Kuwi lho. Kuwi sampeyan omah kula nyambut yatra gang 100.000. Lah semono nek gang 100.000. Lho lho kendelir. Semono nek sampeyan dugi benjing dikawuri sepas sampeyan iki banget pengeboran. Nggih panjenengan eh, mboten. Pertamina terus sing ngoten ya. Pertamina niku lak pabrike ta. Lah sampeyan ngebor napa? Somot. Iki ya oh, oh, oh, pore omongan iki Oh, Waduh. Ya, jangan salah paham. Menurut oh. ngeboran, anggap sama lah ngebor no, Pertamina. Pertamina. Amulah ini ngomong ini kapan pengeboran ini mati guyu. Oh, pelontang ini panjang ini borong sumur. Borong sumur lah nih, oh. sampai perlu butuh no sumur. Pulau garapi. Banyak ngeten ngeten awan, lo pinu bujuk sampai lah siana. Kero-kero ini. Apa, jujur lah. Jujur, jujur, jujur. Jujur, Oh, ya apa, kalau anak-anak betul-betul ini. Jujur, Puno bosan mbak aku sama sese lho. <laughs> Oh. Cucu lho. Wah, murai. Iki lho. Eh, nah. Lho, iki lho. Eh, satu bosan kok api kau nak? Eh, kelaku kamu eh. Lho. Mangkani api ini lah tak rapi nih. <laughs> Iya, nelek biye. Sekamu nang omak kula duwun. Ngapunten. Jadi tolong saiki kok ngono kelaku kamu. Ngapunten kula duwun sopan kok sopan sopan ngoten nek sopan sopan utang duwe ini bulat duwe ini lho lho kok bulat kan dikaya duwe ini bulat ya lho ya gak aku diutangi terang-terangan diutangi kok iya ya ini dan terima apa apa anak wongnya wah selalu nerima selalu nerima selalu nerima selalu nerima selalu nerima dompet Niki duwe utang ngomong nek sampe dugi. Lah sampe juga nih ta. Wis supani. Lah nek den rimo. Nek den lah kapan nyaure niki? Kirangan. Lho kirangan kirangan. Wah pengku wong iki lah. Pengku pengku. Wong dino pengku. apa sih lah iki terang-terangan bojo sampean kok kongkon tangga. Lho ini enggak. Nah kok kok kendel utang 100.000. Anak jani ombo aku dikon usaha ayo la iya oh, oh iya aku aku dhewe lah kan gadeni ta lho iya aku ya budal usaha lah tapi nak gadek tanda tangan lho tanda tangan lho wis nang tanda tangan kita tangan iki suwabe kon tulis dhewe iya yo cek apa tulis yo cek gak lali abc ku titenona <laughs> oh anak wedoke padha ae. Tapi niki duduk di tengah-tengah lho ya. Nek kaya apa lho? terlalu kendel. Lho, lha iki ngomong boran. Lah ya apa panjane ya kebacut sampean sih. Kebacut. Lek gak kendel ngono ya gak oleh, gak mung ngobor gak kira oleh. Wong potongan kaya luwak. Oh, eh, kaya luwak kaya luwak. Panjane arek iki nincak bojoke. <laughs> Ya ngono sing kendel kan. Lah saiki hmm. tanggung jawab sampean ya apa? Lah iki tanggung hmm. jawab. Karo ono penggawean ae. Wis saiki tak ganti penggawean ae. Menyegah ojo sampe ya perpecah. Ya apa ya apa ya penake. Nah sampean tak gene sumur ae. <laughs> Terus monggo. Hah? Sampe borong sumur iki piro? Satu. Nang utang 500. Lah ya tak gene sumur 5. Lah iya sih. Aku ge sumur 5 lho gak apa. Wong nomor 1 kualan. Gitu. Ya ya kanggo Agus, Agus iki. Kanggo Rao, siji loro. Kanggo Mbak Cece. Ya kanggo kobokan nek ngene ya. Wong umur Rao. Eh apa? Mosok.